Рубан залишився на самоті, вийшов на балкон. Там стояла темінь. Свіжий вітерець приємно залоскотав йому обличчя. Він пахнув пізніми яблуками, картоплями і ледь-ледь димком. Мабуть, десь далеко в саду палили листя. Майже одразу на балкон вийшов і вечірко. Він був у білій нейлоновій сорочці, яка аж світилася в темряві. Його залисини з вікна просто йому на голову падало світло, волого блищали. Ще простудився, вдягни піджак, порадив ірша. Не простуджуся, сказав вечірко. А я, старий, шукаю нагоди, щоб порадитися з тобою. Він приступив на крок ближче, і його голова мов би, сама по собі сплила з світляного потоку в темінь. Тепер перед іршею сіріла тільки невиразна пляма. Може, завтра на роботі невпевнено запропонував ірша, бо встиг помітити ще в кімнаті, що очі у вечірка вже мов би, остекліли. А я не про те, не про роботу. Вечірко намацав гудзик на піджаці ірші і тримався за нього. Це теж одна з його звичок. Розумієш, більше мені ні з ким. Все-таки ми якісь друзі. Ірші хотілося побути наодинці з своїми думками, і він запитав майже недружньо, про що ж ти хочеш радитись? Бачиш, сказав вечірко, я хочу женитися. Він поворухнувся, у нього під ногами щось забрязкотіло покришка з кастрюлі чи порожня бляшанка, обережно відсунув її ногою, прихилився спиною до стіни. Ти мені порадь. Я півтора року зустрічаюся з Валею. Вона хазяйка. До того ж, зав цеху контфабрики. За нею, як то кажуть, як за кам'яною стіною. Можна присвятити себе роботі так і одружуйся, байдуже мовив ірша. Але вона, ти ж її знаєш, з нею в такому товаристві половитися не можна. Примітивно, як чобіт. Коли б їй дінен інтелект, Діна теж хороша дівчина, без особливого ентузіазму мовив Сергій, бо й сам думав про дівчину, точніше про жінку, про її інтелект, поривність, ексцентричність, які його і вабили, і страхали. З цією можна скрізь, тільки ж бачу, яка вона повна. А літ через п'ять буде бабище. Тоді валя уже почав дратуватися Ірша обітреться, володніє біля тебе. Вогонь дівчина і любить тебе. Правда, я теж її люблю. Але тут ще одне. В неї була судимість, і живе вона в Житомирі. А я сам з тимчасовою пропискою, а у Діні прописка. Пробач, ти вибираєш дружину, неначе корову чи коняку на базарі, сказав Сергій. Ну, це вже ти. Та й нам не по 18 і не по 20. Усі ми довго чекаємо від долі чогось незвичайного, якогось особливого кохання. А тоді приходить час. Вибрати ж не так просто. Не всім щастить, як, як кому, підштовхнув вірша як нашому шефові. Біла невразна пляма схитнулася.